Anna Maria Leopoldin Blaetka, estis austra pianisto cae componistino. Si nascigis en Malsupra Austrio, filino de Barbara Treich cae Josef Blaetka. Sia patro estis instruisto pri historio cae matematico, cae sia patrino instruistino cae interpretisto de fisharmonico. Sia patrin flanca avo estis la viena componisto Andreas Trey. La unuain musiclexionoin donis a Leopoldin sia patrino. Ludwig van Weedhofen, qui estis amico de sia patro, audis Leopoldine liudi pianum, ciam sci estis quin iaragia li reconis sian talenton cae donis lezionon al si cae recomendis alla gepatroi che Josef Czerny daure instruo sin por disvolvi sian capablon. Ancau la instruistino cae componistino Caterina Sibine Koziluk gvidis la evoluon de la natur dono de Leopoldine. Si estis nur ociara, ciam si unua foie concertis publice en Vieno. Si vecis la miron de ciui, presentante la pian concerton en si bemola majoro de Beethoven. Sia fru matura capablo estis prescribita de la Viena Gazetaro, kiel mir infano ad la piana talento de Leopoldine, la iuna virtuoso Hieronymus Peia aldonis per sia eleccionoi guston delicatezon cae esprimon. La agio de dec unu si creis sian unuain vercoin cion si ancau presentis reguli ce siai concertoi. Ie siai dec du iaroi, Leopoldine comensis concerturnei en Europo, accompanita de sia patrino, cae daure travoiagis dum proximume dudec iaroi. Si concertis en la cefai urboi de Europo, Prago, Muncheno, Berlino, Hamburgo, Leipzig, Francafurto, Hago, Bruselo, Londono, cae plurae aliae urboi lau la voio. Dume, si daurigis sian profesiaen studoin sur la gvido delestarai instruistoi. Edward Zaeha von Lenoi, Joachim Hoffmann, Friedrich Kalkbrenner, Ignaz Moschle, cae Simon Schesta completigis tium musicam educadum per curso pri harmonio cae componado. Leopoldine Blaetka tre impressis Robert Schumann, quiam li audis cin en Germanio, ne nur sia lud maniero, sed ets pli siai componajoi gainis liam reconon. Veri virinezza, delicata, saggia, cae raffinita li esprimis. Por Clara Schumann, si esti concuranto comence de sia carriero. En 1828, Leopoldine Blaetka aperis en Vieno ce concerto de la violonisto Nicolo Paganini, quiu esprimis sian admiron por si. En Vieno si ancau conservis contacton cum Lee Doffen, cae rencontis Franz Schubert cae Frederic Chopin. Cilasta certe shatis la iunam pianistinon, char ciam li audis pri la turneo de Blaetka en Polando, li proponis ludi vercoin por du pianoi cun si en Varsovio post siai unuai componajoi de piana musico, ci sequis la modon de la Biedermeier periodo, cae componis la unu actan romantican operon la rabistoi cae la cantisto, quiu premieris cun aplaudoi en 1830 ce la teatro de la Cortego en Vieno. Si componis pli ol sepdec vergoin, orchestra in pezzoin, chambran musicon por piano cae vocio, cae santa in vergoin. Si a concert pezzo, por piano cae orchestro opus dudec quin, igis si a plei conata componajo. Plei multae el si ai vergoi, estis publici gitae dum sia vivo dauro. La 24 iaragia Leopoldin Blaetca devis translocigi cum sia ige al Boulogne-sur-Mer serciante plibonam climaton pro sia asmo. Malmulto est aconata prisia vivo in Francio, nur onitsias che si daure concertis cae dedicis sin al instruado de piano cae al componado. Crom si ai successai concertoi en Bologna sur mer, Leopoldine ancau concertis en Londono cae Pariso, sed en maloftai o casajoi. La concertoi de Leopoldine Plaetka estis consideratai la arta i pintoi de Boulogne-sur-Mer, quie si gainis grandan reputation.